miezi kumi na mbili idadi ya miezi kwa mwaka mzima ni miezi kumi na mbili fi kitabillah na hii katika kitabu cha Allah jalla wa ala katika lauhul mahfudh imeandikwa kwamba miezi ni kumi na mbili yauma khalaqa as-samawati wal arda tangu alipoumba Allah mbingu na ardhi katika hiyo miezi kumi na mbili anasema Allah jalla wa minha arba'atun hurum katika hiyo miezi kumi na mbili kuna miezi minne mitakatifu arba'atun hurum miezi minne mitakatifu dhalika ad-dinul qayyim hiyo ndio dini madhubuti ndio dini madhubuti dini iliyo ya sawa wala tadhlimu fihinna anfusakum basi msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa sababu kudhulumu nafsi yako katika miezi hiyo basi makosa yake na madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi ni maradufu kuliko kufanya maasi ya katika miezi mingine miezi mingine imeharamishwa vile vile kufanya maasiya lakini katika miezi hii minne hii ni ashad inatakikana mja amwogope Allah subhanahu wa ta'ala na awe moga zaidi kuliko miezi mingine katika miezi hii minne kisha Allah anasema waqatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wapigeni vita washirikina wote kama vile wao wanavyokupigeni nyie vita wote, na hii kuonesha kwamba Allah jalla waala anawaelekeza waumini eh, katika miezi ambayo inafaa kupigana vita, kwa sababu katika hii miezi mitukufu iliharamishwa na ni haramu ndani yake kupigana vita. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kufafanua aya hii akasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi aliyopokea Abu Bakara kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard hakika zama zimezunguka na kujirudia zenyewe kama zilivyokuwa tangu alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi na hii ni kwa sababu ilikuwa kipindi kile watu wa jahilia walikuwa wanabadilisha hii miezi mara mwezi huu wanauweka mbele mwezi huu wanaupeleka nyuma kwa sababu ya mambo yao hii miezi minne nao walikuwa wakiheshimu sana enzi zao zile za jahilia kwa hivyo ikiwa kuna jambo lao wanataka kulifanya baya ambayo haliruhusiwi kufanya katika miezi hii mitukufu alafu wako katika miezi hiyo mitukufu basi husema kwamba huu mwezi tuwaakhirishe uende mbele yani mfano sasa hivi tuko mwezi wa Rajab basi wanasema hii sasa tusiite Rajab tuite jina lingine tuite Ramadhan alafu Rajab tuipeleke mbele mpaka ikawa sasa miezi ile imevurugika katika hajjatul wadaa ikawa miezi ile sasa imepangana sawa sawa siku ile maana hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza akiwa katika hajjatul wadaa akasema zama zimezunguka zimerudia kama alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi asana mwaka mzima ithna ashara shahra una miezi kumi na mbili mwaka mzima una miezi kumi na mbili minha arbatun hurum katika hiyo miezi kumi na mbili kuna miezi minne mitakatifu thalathun mutawaliyatun miezi mitatu imefuatana mfululizo akaitaja dhulqaada wa dhulhijja walmuharram hii miezi mitatu hii imefuatana mfululizo lakini mwezi wa Rajab wenyewe umejitenga ambao ndio huu tuliokuwa nao akasema wa Rajabun mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban na Rajab ambao ni, ni Rajab ambaye imenasibishwa kwa kabila la Mudhar ambayo iko baina ya Jumada na Shaabani. Hadithi ya imepokea Imam Bukhari na Muslim. Huu mwezi wa Rajab ambao tuko nao hivi sasa, na hapa katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutaja kisha akauwekea kai kaufunga kwa kufafanua zaidi ueleweke Rajab ni mwezi gani anasema Sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi katika taaliki yake ya Sahih Muslim anasema innama qayyadahu hadha at-taqyid Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufunga huu mwezi kwa hivi vifungo alivyoviwekea ile kusema Rajab ambayo ni ya Mudhar ambayo yuko baina ya Jumada na Shaaban lakini miezi mingine hakutaja hivyo amesema hivyo mubalaghatan fi idahihi ikiwa anatilia mkazo katika kuuweka wazi wa izalatul labsi anhu na kuondoa mkanganyiko kuhusu mwezi huo wanasema kwamba kana baina mudhar wa baina rabia ikhtilafun walikuwa kabila la mudhar na, na kabila la rabia walikuwa na ikhtilafu katika mwezi huu wa rajab fakanat mudhar taj'alu rajaban hadha shahr ikawa kabila la mudhar wanaofanya mwezi wa rajab ndio huu mwezi wa Rajabu wenyewe ambao unaofahamika hivi sasa, lakini kabila la Rabia wakawa wao wanaofanya mwezi wa Rajab kuwa ni mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akauegemeza mwezi huu kwa Mudhar, kwa sababu wao ndio walikuwa wakipatia kuweka mwezi huu katika sehemu yake, na akaita, akataja hivyo ili kutuondoshea sisi mkanganyiko, tujue kwamba Rajabu iliyotajwa hapo siyo ile Rajabu ya kabila la Rabia bali ni Rajab ile ambayo walikuwa wakiamini watu wa Mudhar huu mwezi wa Rajab ndugu Waislamu ambao tuko nao hivi sasa ni mwezi ambao watu wameingiza ndani yake mambo mengi sana ambapo tutatakikana tuyatambue na tujiepushe nayo isipokuwa mwezi huu kama ilivyo miezi mingine miongoni mwa fadhila zake ni kwamba huu ni katika ile miezi mitukufu miezi adhimu ni miezi yenye kuheshimika ambako yatakikana waislamu wote waujue na waupe heshima yake kama unavyotakikana ama kuhusiana na matendo maalum kwamba katika mwezi huu kuna ibada mahsus ambayo inafanyika katika mwezi wa Rajab mfano saumu mathalan au kuna swala maalum kama vile salatu raghaib ambayo huswaliwa Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Shaaban katika wakati wa usiku au kuna kutoa sadaka labda ambayo inafungamanishwa na mwezi huu wa Rajab hayo yote hayo haikuja dalili yoyote katika kuthibitisha kwamba kuna fadhila yoyote kwa kufanya hivyo katika mwezi wa Rajab qala al-hafidh ibn hajar rahimahullahu ta'ala lam yarid fi fadli shahr rajab haikupokelewa katika fadhila za mwezi wa rajab wala fi siyamihi wala katika funga yake wala fi siyami shay'in minhu muayyan wala kufunga siku maalum katika mwezi wa Rajab kama anapofunga siku ile unaitakidi kwamba ni usiku wa Isra wal Miraji kesho yake wanafunga haikupokelewa hilo wala fi qiyami lailatin makhsusa wala kusimama usiku maalum katika mwezi wa Rajab haikupokelewa hadithi yoyote sahihi ambayo inaweza ikawa ni hoja katika kutetea jambo hilo Allah tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نوسي نفسي yangu pamoja na kuwahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tukimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha yale ambayo yanayomudhi Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa matendo ambayo hufanywa katika mwezi huu wa Rajab na yakazingatiwa kwamba ni katika matendo ambayo yalitokea katika mwezi huu wa Rajab ni kitu kinaitwa al-Isra wal-Mi'raj Isra wal Miraj ni ile safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao alitolewa maka mpaka Baitul Maqdis kisha akatoka Baitul Maqdis akapandishwa mbinguni. Hili ni tukio ambalo lilitokea katika a, maisha yetu hapa ya duniani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lilimtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni safari ambayo ilikuweko. Lakini sasa shida inakuja ni lini ilifanyika tukio hilo ذكر العلامة أبو شامة في كتابه النافع كتاب chake chenye manufaa ambacho kinaitwa الباعث على إنكار البدع والحوادث akasema أن الإسراء لم يكن في شهر رجب إسراء haikuwa katika mwezi wa Rajab kisha akasema ذكر بعض القصاص wametaja baadhi ya wahadithiaji anna al-israa kana fi rajab kwamba israa ilikuwa katika mwezi wa rajab wadhālika 'inda ahli at-ta'dil wat-tarjih wat-tajrih 'ainul kadhib na hilo kwa maulamaa wa hadithi ni uongo mtupu haikuwa katika mwezi wa rajab anasema imamu abu ishaqa al-harbi anasema usri ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam laila 27 min shahr rajab hizi katika ikhtilaf min shahr rabiul awwal yeye anasema ni katika shahr rabiul awwal na wengine wakataja miezi mingine mpaka mwisho akasema al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari akasema innal khilafa fi tahdidi waqtihi yazidu ala 10 aqwal ikhtilafu katika kuhadidi kwamba Isra wal Mi'raj ilikuwa wakati gani kuna kauli nyingi sana zinazidi kauli kumi minha annahu miongoni mwa hizo kauli kuna kauli inasema kwamba tukio hilo lilikuwa mwezi wa Ramadhani kuna kauli nyingine inasema lilikuwa katika mwezi wa Shawwal kuna kauli inasema lilikuwa katika mwezi wa Rajab kuna kauli inasema lilikuwa katika Rabiul Awwal kama tulitaja hapo juu. Kuna kauli inasema ilikuwa katika Rabiul Akhar na kauli nyingine nyingi ambazo ikhtilafu hizi zote zinathibitisha kuonesha kwamba tukio hili eh, hili tukio la Isra wal Mi'raj halijathibiti hali yani tarehe yake ni tukio lipo lakini kwamba ilikuwa ni lini hasa na ni mwezi gani hasa bado jambo hilo halikujulikana mwisho akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema inna lailatal isra wal mi'raj lam yakum dalilun ma'lumun ala tahdid shahriha swala la isra wa mi'raj haikusimama dalili ambayo ya kuweza kufahamisha dalili maalum ya kuhadidi mwezi wake au ashriha au kumi lake labda ilikuwa ni mwezi fulani kumi la pili kumi la kwanza au kumi la tatu haikuwepo dalili hiyo au uh, eh, ainuha au siku yake kwamba ilikuwa ni siku fulani haikuja dalili kama hiyo kwamba ni usiku fulani kwa maana hiyo basi tukio la, la Isra wal Miraj tunatakiwa tuelewe kwamba ni tukio ambalo lilikuwepo wa khulasatul qaul anda muhaqiqin mukhtasar wa kauli zote kwa wale muhaqiquna wanaofuatilia mambo katika maulama wanasema al-Isra wal Miraj lailatun adhima ni usiku mkubwa sana usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa alipelekwa mbinguni akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala akapewa swala tano huko na mambo mengine akaja nazo hapa zile swala tano lakini majhulatul ain haujulikani kwamba ni siku gani ilikuwa mpaka sisi tuainishe tufanye hafla tukusanyike tusome kisa cha kiso kisa cha Miraj usiku mmoja tusome tuchukue wakati mrefu na vile tufunge saum haijulikani kwamba ilikuwa ni siku gani hayo ndugu waislamu na ambayo nilitaka tuwabainishie na tuelewe kwamba tuko katika mwezi huu na kuna matukio ambayo utayaona yanafanyika lakini matukio hayo haikuthibiti dalili kwamba ndio wakati wake wa kuyafanya matukio hayo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki atuoneshe haki kuwa ni haki na atuwezeshe kuifuata na atuoneshe batil kuwa ni batili na atuwezeshe kuiepuka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب